Honen inguruan ere, ikuskizunaren zuzendariarekin mintzatu gara, Rene Zugarramurdirekin eta berak azaldu izkigu aldearen nondik norakoak. Bertzetik, etxalarko jasone Toren ausazalearekin ere izan gara, igande honetan irailaren otxailaren hogeita lauean, usategietako besta ospatuko baitute eta bertako egitaraua zein izanen den aipatu digu berak. Azkenik, kirolari tartea ginen diogu, eta asteburari begira dugun itzordu bat aipatuko dugu. Orduan, lesakan, sustrails open enduro proba ospatuko da, bizibidetik lesakako udalak antolatutakoa. Honen inguruko xeetasunak ere, hasier osesek, lesakako udaleko turismo teknikariak, emanen dizkigu. Beraz, Hori guztia kontuan izanik eman zaigun hasieran gaurko saioari ala ere. Burutik taldearen kanto bat, adituko dugu lehenbizi. bizi. Antxeta irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak edonoiz eta edonon sare sozialetan. Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere. Sare sozialetan ere, hurbilekoa antxetan. Bueno, ba, orain tarte honetan e, itzordu bat aipatuko dugu, zezki beran izanen dugun itzordu bat, irailaren hogeita iruan, arratsaldeko sortzietan, bidaia musika ikuskizuna ikusial izanen da, eta ditu noski, e, berako tokiona kiroldegian. Berako udalak eta berako kultur batzordeak antolatutako itzordua izanen da, Nafarroko gobernuaren laguntzarekin, eta bueno, ba, gaur, e, ontaz, pixkat gehiago jakiteko eta xehetasun gehiago edukitzeko, Rene Zugarra Mordi endaiako orkestraren zuzendariarekin, baita bidaia musika ikuskizun honetako zuzendariakein ere izanen gara, eta, bueno, badagoeneko telefonoaren bertzealdean dugu. Kaixo, Rene, zer moduz? Oe, bai, dorki, ongi, ongi, eta zu, espero baita ere, ben urpien gaude, baina, bon, <laughs> Nafarron ezakit nola hiltzen den, <laughs> bueno, kusiko dugu. Bai, hori da, pixkat gutxiago, e, eh, zaparra da inbortitzak ez ditugu izan, baina hala ere gure bai, euripean, espero dugu, ba, pixkat hobetzea ez, e, <laughs> euraldi hau. Bai. Bueno, ala ere honek ez digu eragotziko, e, ontaz solasteko, ez, e, musikaz solasteko, eta, bueno, ba, hori ere e, ba, albiste ona da, ez, guretzat. Bai, bai. Ederki, bueno, aipatu dugu, e, irailaren hogeita iruan, bidaia musika ikuskizuna berara ailegatuko dela, eta, bueno, pensatzen dut, ba, azken aldi hontan lanean arituko zaretela ez haudena prestatzen. Bai, gaidia gauzak, eh, teknikoki gauzak asko prestaten, bai, zuzen, eta hor, kiroldegian e, eh, montatuko dugu, eta kirolegia da kirola egiteko, eta musika hori olako antzerki bat egiteko, bueno, behar dugu teknikoki gauzak asko begiratu, eta, bueno, bera erritikia da ez talako, etu bertu bauza batuk eskatu eskerrezkuin, eta, bueno, haigira montatzen bolikila lan askorekin, mino, bueno, aletzen gira. Mhm. bai, hori da, pentsatzen dut gainera, bueno, eh, ikuskizun hau ibiltaria da ez, e, hainbat txokotan egonda dagoeneko, eta kontuan eduki beharko da, ba, zelekutan ere ez e, egin behar duzuen ba, muntai guzti hori, klaro? Claro, ta hori, bueno, ja mutatu gu, ja endaian, baionan, eta ondarri biniman adugu. Mm Baina bako, leku, leku bakotxak badu bere, zengono bere, berezi orduan behar dugu beti hor moldatu eta gauzak obetzeko, eta akustikoki baita gauzak ere muntatu, minu hori, teknikoek montatzen dituzte behar den bezala, ja probak egin dugu, bueno, ongi ateratzen da, bueno, bero, bain behar dugu hori, kiroldegi hori, eh, leku hori ongi, ongi eman, jendearen txatalde batetik, eta gero ikuskuzina, ikuskizuna behar den bezala emateko. Mhm, ederki. Bueno, e, bidaia izena du, musika ikuskizun honek, hori da bere izenburua eta, bueno, ba, musikan zehar historia, musikaren historian zehar ez, eginen duzuen bidai bat izanen da, edo hori da ez, Piskot, lotura? Lotura da eh, eskola herriko historioa musika, hori da. Mm hori azten gira lehen historiotik eh, gaur arte. Eta mm -hmm. bitartean hori bostatietan emana da, eh, bai. minio dena dute. Eta mm, zati batzu, mm, bat, zati bakor, bakotxa, badu bere, esan Horako, oial ondi batian, argazia bilatzen ditugu, lasen bizkat, jendia, ba, badaki gutxi bora bera nora duen historioa. Mhm. eta hori, hola pasatzen mani madugu alde batetik bestera, pixka eh, publikoa ez, hori ibitzeko, orduan, hau bat honitzen, eta bergen mula pixka eh, zerbait forma izatu, hor, pantalla matean, hori lako jalon eta orduan, hori hasten da bostatian eta nahi lehen historioa, mhm ja limixiko ja hor leze batean gaude Errito la pistola nik uste dut ola izan zela ez da minio ez naiz bat isigur eta <laughs> gero bigarren zatia da ja hermano eta arabiar periodua esango nuke eta mhm. hor beste estiloa da eta beste argazkiekin, beste argilekin, eta gero, irugarren zatia ja, ja da, nola, gaztelar eta frantziako arresumak nora ibiltzen ziren borrokan hori nafarroa pixkat eien eh, <laughs> egin aldera hartzeko eta orduan hor da gure esango nuke historia gogorrena. Uh gero, laugarren zatian da ja emeritziaren menderean nola tradizioak onara irautzen zuzten ja emigrazioarekin gero Eh, baserretik e, eh, irira nola joaten ziren ja olako industrialiarekin eta orduan dena nola moldatu zen. Mhm. Eta, eta gero gurak, nola hor karlista, ger karlista gero zibila eta bigarren munduko, bueno, lehen eta bigarren munduko gerlak ere, nola aldatu zuten bizkat bizartea. Eh, gizartea. Eta gero, ba, bukatzeko, bosgarren zatian ja da gaurko eguneko musika. Mhm. eta hor, gitarra elektrika eta dena sartzen da, eh? Osak, ja, bat, o, estilo guzieko die sartuak. Eta hor, ja, esango nuke, ja, Euskal Herrien nola altzen den, nola modernizatu den, nola berritu den, eta azken momentuan kantuak hor eh, aurrak atratzen dute identide generazio berriaren esango ke irudia eta eien, <laughs> eien, mhm. eskuan dute geroa. Mhm. Eberki, ba, bidai luze bat izanen da, musikarekin lagunta, eta ipatu duzu mezala ba, e, ikusleak pixkat e, girotzeko ez, e, hor badituzue prestatuak zenbat gauza, ba, mhm. tarteka ez, bostzati horiek e, lotzeko moduan eta batetik bertzera ez, pasatzeko moduan. Gainera, bai. bueno, ba, musikari jaunitzek parte hartuko dute baita beraz ikuskizun handia da. Eh, irakurri izan dugun bezala, ba 200 mm. parte hartzaile baino gehiago zarete, ez? Mm. ikuskizun bai, honetan. Bai, bai. Eh, hor uh, orkesta um, esan indartua beste musikarekin etatzen direnak eh, esto bizkaitik, nafarrotik, baita labatik eta gituzkoetik, mm baita eparraletik gaina. Orduan, esan nuke horko euskal herriko <laughs> banda bai dala. Mhm. Gero, batxut, eh, badira, bost uh, eh, eh, abesuatzak, mhm. lexakakoa, etxekoa, bai. Ah, giltzarri. Gero, algortaga bizkaitik elduzaigu bihotzalai, mhm. gizona bezbatza. Gero, gipuzkotik elduzaigu iga, irungua eta eskifaia uh, mist, bueno, mistoa. Mm Gero, baita iparraletik, uh, tambotik, heldu zaigu arraga. Orduan hor badire ehunta berrogeita hamar abeslariak, berrogeita hamar mm, musikariak eta gero gehi bukatzean ja leno esan bezala etorreko da esto aur bat aurren abez batza bat egin espezialki beriziki e, eh, bida jarentzat. Mm -hmm. Eta horiek eh, dire labiaga, labiaga berako labiaga ikastodatik etortzen dira. Mm Orduan berreun minion gehiago izango gira gortau Aha, ikuskizun handia, beraz. Ezakit, e, eh, azken parte hartzaile horiek, ez, berako labiak ikastolako abes batzako ba, aurrak, zehazki, horiek aldatu egiten diren, e, segun eta zelekutan ematen, dutuen, ematen duzuen ikuskizuna? Bai, uh -huh. uh, nahi behar zuen, nahi nuen pixka eta nola zan leku guzi, eh, leku bakotxetan, behaz, nahi nuen nuen zer gaitik ez ezte eien gain hartzen pixkat, obra hori zen, nik buk ez tortzen gira, hola, jotzen dugu, jota orduan, pensatu nuen, zer gaitik ez dugu, hor leku bakotxetan montatu, hmm. hor, hor, abes batza bat montatu. Orduan, daien gauza beren dugu, bai honen baita, on jarri baita, eta hemen ere, beran gauza bera egiten dugu, labiega egiteko Mm -hmm. Bueno, gainera, e, aipatu behar dugu, zuk e, idatzi edo landu dituzula ez, e, zenbait e, partitura, musika partitura, ikuskizun honetan? Bai, nik mm, mm. idatzi dut, hori uh, guzia, hori mm, bai. bera bi urte eterri lagutu da, hori bukatzea. Eta, bueno, lan asko izan zen, e, liburu asko, historioako liburu asko irakurri dut, eta hori behar nuen, gauzak argi eta garbi izan buruan uh, behar den bezala ongi dazteko. Hmm. Eta, bueno, ari dira altretzen, eta ateratu da, jende asko etorri da, arron konten, e, endaian bazide mila eta egun personak, bai mila eta zortzi degun, ba, e, onjarri bint zortzi degun dena bete beti ezen, leporaino beti eh, leku guziek, eta mm -hmm. baita beran gauza bera. <laughs> Noski. berriz egin. <laughs> Noski, ba, valorazio positiboa egiten duzu zuk, e, ba, egindako lan guzti honen fruitua ez, ba, ongi hartua izan delako egin duzu leku eskutan, eta bueno, baguk ere espero dugu beran ere horrela izatea aipatuko dugu, sarrerak dagoeneko salgai daudela, e, irailaren hogeita iruan ospatuko den ba, ikuskizun honetarako, E, beran, agara e, dendan izanen dira salgai, zazpi eurotan, baita lesakako teiletxea estankoan ere. Eta webune bat ere jarri dute, entradium.com webgunean ere e, eskuragarri daude sarrera hauek. Beraz, ba animatuko dugu hemendik, ba jende hurbiltzera eta ikuskizun eder hau ikustera, ba horrelako bidai luze bat egin alizanen delako bertan, e, isto, musikaren historiaren zehar eta bueno, ba, gure guztion, ez, historian zehar egiten aldena ere. Ezakit bukatzeko zerbait gehiago aipatu nahi duzunzuk, Rene? Eh, begira, jendia alda etorri, begi itxita, eh, belarriak ongi iriki, espektakul, bueno, ikuskuzun handi, handi izango da, badute musika, badute irudia, badute argiak, badute argazkiak, badute espektakul, bueno, lako ikuskuzun handi izango da. Eta nik esaten dut jendiri, eta zazatzozte, ez duzute, hola esango nuke, ez duzute lasai behar duzute ekusi eta ekusiko duzute zegoza polita izan den. Ederki, ba, mil esker Rene Zugarramurdien, daiako orkestraren zuzendaria, baita bidaia musika ikuskizun honen ere izan dugu gaur gurekin, eta, bueno, ba, belarri irekiekin, e, gonbidatzen zaitu zegu denei, ba, irailaren hogeita iruan, ikuskizun hau ikusteran, berako Tokiona kiroldegian. Ba, mil esker Rene, gurekin izateagatik. Mil esker, Paula, babili. Aranza cari desa que su la vuelta Aranza siendo a bailar pisibervíbate man a la homenda cantas arenesa en esta Libresate con rayo a denizar Libre que seu estado. Goizeko kafearen ondotik. Espetu! Nora fakilaiz! Goizeko amarretatik amabitara, antxete irratian ez da etenik. Kantu eskaintzak eguneko aktualitatearen zertzeladak baita askoz gehiago ere. Jakin nahi baduzu? Espetu iezaguzu. Goizetik arrats, urbilekoa antxetan. Bueno, ba, udako bestak bukatuta edo ia bukatuta udazkeneko bestei paso emanen diego edo bueno, hauek hartuko dute orain lekukoa eta zehazki ba etxalarren ospatuko den besta baten inguruan arituko gara osategietako besta. E, izanen da asteburu honetan e, ospatuko da bertan eta bueno, ba, horren inguruan gehiho jakiteko eta egitaragoa ere aipatzeko ba telefonoaren bertzealdean Jasone Mitxeltorena dugu, eh Bizkaiko usazalea. Kaixo, zer moduz? Egunon, ongi, ongi, hemen preska, prestakeretan buru belarri eta gogukin. Imaginatzen dut, ba, denbora e, dara mazuela hau prestatzen, bino azkeneko ez, e, prestaketak eta azken momentuko gauzak, ba, hortxe ibiliko zaretela lanpetuk. Bai, hori da, e, azkenin, bueno, e, txalar eta sarako usatietako usazalen artean e, prestatzen dugu besta hau, Ordun e, eh, bilerak eta ja abuztuan hasi genitun, ba sarakoekin. Pisko bat, bueno, ja amargarren aldia da besta goiten dena, ordun ja finkatua dago dena, bakotxak badaki zer egin bardu, baina bueno, urtero ba, berresten dugu eh, egiteko asmoa dugula. Orduan erran bezala abuztuan hasi ja bilera batzukin eta ja ondarra, iraila hasieran ja ba e, beharrezko gauzako eh, kontratatzen, jendiakin solasten, e, bestaiteko asmoa dugula, txartelak eta salgai paratu, eta horrela hilabete osoan zehar, ba, izan dire gauzak egiteko. Mhm. E, amar urte, e, dara matzazue hau antolatzen, aipatu duzu, eta, bueno, ba, esperientziare duzuela argi dago, hala ere, ezakit urtero ere gauza berriak e, egiten saiatzen zareten, edo, bueno, normalki, ba, egitaragua, e, ba, e, berdintxua, izaten da edo. Bai, e, azirako urtetan bai mantziren ba, berrikuntzak edo joan da pixko bat osatzen egitaraua, binon azkeneko ezakite erraten, ba, bos bat urtetan edo egitaraua berdintxu mantentzen da, ikusten dugu e, ongi funtzionatzen dula, jendiari gustatzen zaiola, mendian egiten den besta bat da, beresia, eta aroak laguntzen badu behinpin, ba, egun pasa eder bat egiteko aukera, eta bere hortan saiatzen gara, mantentzen. E, berrikuntza txiki bat e, erranen dut, e, aurten eginen duguna, ba, makila botatze txapleketa egiten dugu, mhm. e, usategietan, e, bueno, bitresna, lantresna erabiltzen dire gehien bat, e, batetik txatarra, ba, oial bat makilari lotua, eta bertzetik makila edo paleta bezala ezagutzen dena, ez? Eta uhum. egurrezko makilioiek botatzea izaten da gure lana, eta e, beste egun honetan egiten antolatzen dugu txapelketa bat Sara eta Etxalar herrietako gazteak eh, lehiatzen dire hori, makila txapelketanetan, eta berrikuntza izanen da, aurten aurrei ere eh, aukera manentzaila txapelketan parte hartzeko. Mm Ederki, e, bueno, besta hau, e, aipatu duzu hor sara eta etxalarren arteko, bueno, bien artean antolatzen duzuela besta, eta, bueno, ba, zuen arteko harremanak sustatzea ere helburu duela, ez? Nola baita errateko ba besta honek? Bai, bai, bai, e, lotura bat badago, aspalditik e, mantentzen dena bi usategien artean eta Lizaietako lepoan ba, elkartzen gara bi herrientzat eh, elkargune bat da. Ordun batetik e, pixko bat gure jarduera ezagutara emateko baliatzen da egun hori, e, eh, usategiak, bueno, e, jakina denez ba berezia da, gaur egun oraindik e, mantentzen dena aspaldiko uso harrapatzeko modu hau, bidezko harrapaketa modua eta hori pixko bat ezagutaratzeko edo gizarte eratzeko baliatzen da bestau. hau. Mio aldi noski ba e, bi herritako usazaleen elkartze bat da, eta ospakizun bat. E, ospatzen dugu, ba, mantentzen dugula e, usatigetako jarduera hau, eta, bueno, e, pixkoat sasoiari buru egiten azteko, ba, indarra biltzen dugu hor. e, berki. Bueno, igande honetan, ospatuko duzu beste irailaren hogeita lauan, eta, bueno, ba, ikusten denez, e, goiz guztia, ez, e, bueno, eta ratxaldera bitarte hor e, bukatuko duzu ba, bazkari batekin, minio, bueno, egitara oparoa tantoratu duzu, goizeko amarretan hasiko dira ekitaldiak, edo, bueno, ez, prestatu detu zuen gauza horiek. Bai, hori zen, e, amarretan ja ordena martxan izanen da, e, aragi bazkariako prestatzen hor izanen dire, e, usazalek makila nola egiten den erakustaldia ere izango da hor, e, etengabe, hariko dire ba, makila nola egiten dire aizkorakin eta horre e, erakusten. E, ja, nahiko segidan amarterritan hasiko da botaluze pilota partida, hau e, jakinen duzue, mendian edo frontoidik ezten tokian e, aritzeko pilota modu bata, e, eh, pilotan aritzeko modu bata, eta hemen etxalarren, ba, lizeitako bestan arira sortu zen talde bat, e, gaur den egunin urtean zehar hor barna antolatzen diren saioetara eta ere joaten da, etxalarko taldea, eta e, lizaietan urtero bezala ba, zarako eta etxalarko taldeak elkarren kontra hariko dire pilota partidan. Mm -hmm. e, Ameka izanen da lehen aipatu duten txapelketa, aurten e, zortzigarren aldia izanen da, e, normalki zaratik eta txalartik ere iruna lagun biltzen dire, eta zeinek urrunena bota. Neurtzen da, e, urrunen ailetzen dena ba, puntuazio bat ematen da, eta txapeldunari eta txapeldun ordeari ba, zariak ematen zaizkie. Erran bezala, aurten eh, horren saio horren ondotik aurrek ere izanen dute lehiatzeko aukera, eta mhm. ondotik nahi duen guziak eh, probatzen alko du makila botatzea. Mm Horretarako izaten da, e, eh, lizaietako zelaitik pixko bat goiti, mendikarri mendi aldera, espreski egindako abata bat, altura bat hartzen da, hortik makila botatzeko, eta bueno, gauza berezi eta eder bat dela erraten aldugu ondotik amabit erditan, urtero bezala, e, bi herritako alkateek itxarmenea sinatuko dute. Azkenean, usategien inguruan, e, bada, eizi jarduera bat, bai zarako eiztaria, bai etxalarko eiztariak, ba... Lizaieta eta gaztain lepo arteko ere muguzian e, aritzen dire, mhm. eta jarduera hori dena arautzen duen itxarmen bat bada, eta hori urtero berresten da, ba, e, urtero jarduera bermatu alizateko hori ama biterritan izanen da, mhm. eta ondotik ja, ba, bazkaltzeko prestatuko gera. Urtero bezala, adetxe aragia zirietan bertan erretakoa eskeniko da bazkaltzeko, eta musika ere izanen dugu, modesto musikariak ba, bazkalondoa girotuko du. Mm Eberki, ba, hori da, ipatu bezala, egitarau e, betean, denentzako gainera egokitua, ez, e, ba, aurreta helduek gozatzeko aukera izan dute bertan, Eta aipatu dugun bazkari horretarako ba txartelak e, astelenean bertan e, eskuratzen altziren ordu arte, ez? Astelena zen azken eguna, beraz, bueno, ba igual e, ja nahi duenak, ez? Ba ezingo ditu berriz ere eskuratu, baina bueno, bai zakik. <laughs> Epea jartzen dugu, e, bueno, aldezaintzinetik guri erresten digu, jendeak izen ematen badu aldezaintzinetik erresten digu antolaketa, eta horregatik egiten dugu pixko merkesigo, e, eh, mm -hmm. goita, goita eurotan zen astelena arte. Erran duzu bezala, orduan ja bildu ditugu, beraz, hemendik entzinera, e, eh, Baskari hortan parte hartu nahi duenak, egun berean e, hartu berko dut txartela, ogoita mairu eurotan. Bos euro garestitzen dugu e, egunean bertan hartu ezkero. Mm -hmm. Bina, orain dikan aukera badela, e, erran behar dut emendik. Ados, ados, bai, ederki. Orduan, orain ere aukera hori irekia dago, bale. E, ederkin, ba, hori da, hau adituta, e, hor bertan eginen dugu gonbidapena, ez, e, jendeari, ba, e, lizaietara urbiltzeko, e, sara eta Etxalarko herritako, ba, usazale kantolatutako besta honetara, eta, bueno, bueno, zu kasieran aipatu bezala, ez, ba, usoak eta izatzeko e, modu desberdin hau, ez, e, nolabait, ba, ezagutzeko ere. E, bazakit, zerbait ere gehiago e, gehitu nahi duzun, edo... Bai, e, aurrak aipatu dituzu eta uh mhm. -huh. lehen atzen zaite erratea, baina beraientzako gaztelupuzgarri bat ere jartzen dugu, eta erran behar dut, e, bueno, ba, aurrak e, urtero horri izaten dire, eta beraientzat ere plan eder bat izaten dela, e, eguna aski gustora pasatzen dute, bai gaztelupuzgarriakin, bai gainerako jarduera guziak, ba, ikusgai dituzte, eta bueno, hori zen errandezak errandezakegu e, e aurrekin eta etortzeko ba, egun eder bat dela. Mhm. Eberkin, eh, ba, hortxe bertan horrela zure gonbidearpenarekin utziko dugu elkarrizketa. E, eh, Horritu, ba, irailaren hogeita lauan igande honetan izanen dela usategietako besta. Eta, bueno, ba, gure partetik ere animatu jendea eta zuei ba, gozatzeko. Ez, e, ongi pasatzeko besta hau, e, ba, inbertze denbora prestatzen egon eta gero, ba, merezi baitu zue. <laughs> Horixe, ba, eskertzen dizugu, zinez, bai, horixen saiatuko gara, ospatzen eta gozatzen eta Bai, zuek ere gonbiatu azarete, eh? e, nahi bali mauze hau bertatik bertera ezagutu, ba, animatzen zaituztegu. E, berki, ba, mila esker, bertan apuntatuko dugu itzordu, ba, bai, ikande <laughs> honetarako, eskerrik asko jasone. Bai, eskerrik asko zueri aukera mateagatik. Usoa, egakadoa, zen gaien era baina nabaredo. Aizera, erortzerako ban, bortitzagoa da begiak itxeditu. Saiatu zen, etzuen lortu, Gauraino ez da hartu Barnera kadio zoruak maite Zoruak maite zaitu Zoruak maite zaitu Ahora nahi naipatu behar da, Real Unionek erabili zuela lau atzelari, lau erdilari eta bi aurrelari, mm, hori marrazilean. Maite buzun kirola, gurea? Eta xetasun guziekin. Jean-Pierre eta Paola Oskoz gazetariekin. Astelenero eta hortziralero arratsaldeko iruetan. Antxete irratian eta kiroletik puntu eusatarian eta marrazki horretan alain hori hartzun eskubitik sartu zen eta eskobar Eskobar eh, xagua bezala. Bai. Alde bat eta bat. Eh, Eskobarrek txartelekin kontu imerreko du. dago beti muan. Bai, bai. Baina, bueno, hori bestek te mm. kontua da. Hori, baina, aliz da. Zeo zer eh, bisigar repiti margatza bezala du. Berakutsi gaitu. Azken bola dan, lehi ezberdin daldala. Ta bola gola sartu egin zuel, garaipenaren gola. Antxete irratian, Kirolak ere Euskaraz eta Zintzokin. Bueno, ba, asteburu honetan, bertze bizikleta proba bat izanen dugu lesakan, e, kasu honetan, e, bizibide enduro betete proba izanen da. Sustraiz open endurok e, iru proba desberdin e, bateratuko ditu, datorren, datozen, hilabete hauetan, eta lehen proba hori, ba, lesakan izanen da irailaren, ogeita iruan eta ogeita bian, zehazki, ba, ipatogun bezala, larun bat, eta igande honetan. Honen inguruan, ba, gehiago jakiteko gaur e, lesakako udalean, lanean dabilen hasier ose ez dugu gurekin, bera turismo teknikaria da, Eta, bueno, ba, xer, kaixo, zu kontatuko diguzu, hobeki ez, e, nola den proba hau? Iepa, kaixo, bai, e, bai, hori da, azte burunetan, iraien hori eta iru eta hori eta laguan egingo dugu, proba, eta hori buruko ekitaldia da, larun batean zelka batekin hasiko gara, eta gero igandean, ba, bukatuko dugu e, lasterketarekin ja goizean, eta hori zehar. Hum, Hori da, bueno, e, aipatu behar dugu, eh, lasterketa hau, e, bizibide proiektu edo zonalde horren e, inguruan, ez, e, antolatu dena, e, orain dela urte batzuk, urte bat edo izan daiteke, e, bizibide sortu zenutela, lesakako udalan, ez? Bai, hori da, e, azkenin inaugurazio izan zen lehen urteko ekainan, orduan joan arrela urte terdizia, e, dago martxan proiektua, ere, bueno, ere ja, jokin ja lan egiten, bine, bueno, inaugurazio ofiziala bai izan zela horrein dela urte eta gutxi gora bera, eta bai hasiera, bueno, jendeak ba igual ez ezagutzen hau eta horrela, minon ja ikusten dugu ja dela martxe hartzen, gero eta jende gehiago, eta gainera ere, ba, konstiente gara ere, ba, horrelako ekitaldiak, ba, aste burunetako bezalak eta horrela, e, ba, promozio moduan eta ere ezagutzeko moduan ere, ba, ba Kriston, Kriston laguntza dela. Gainera hori da, e, eh, gaine sustrail zen barrenean gaude dela dela eta bat hiru aste burukoa, irisarri landekin batera eta basaburuarekin batera eta horrek ere ba egiten du ba sinergiak eh, irun artean eh, lortzea eta eta elkarren artean laguntza eta batez ere ba braiek esperientzia handi dutela, ba beraien gandik ere e, bueno, e, laguntza eta eta eta ikastea batez ere. Mhm, hori da. Bueno, aipatu behar dugu, e, bizibide honen barruan, zenbait e, lasterketa zirkuitu edo ez, e, egintzen ituztela lesakako mendietan. Eta horietan eginen dela e, asteburu honetako proba, ez? Bai, hori da. E, azkenean, nire urte territikan, e, inauguratu zenetikan, da ditugu ja posibil bide finko lesakan. Mm -hmm. e, bidire X e, modalidadeku dela BTT, ezagutzen dugun BTT modalidadea, eta gero bertze hiru baditugu ja e, gehiago enduro modalidatekoak. Enduro batez ere, ematen zaio garrantzia jitxierekeri, hmm. eta dibidez ere aste da enduro modalidadean, eta kronometratzen dira dibidez bakarrikan e, eta horrein beren zaio garrantzi garantzia handia. Eta hori, e, eh, inauguratu genuen letikan e, bosi bideo ditugu, gainera gero ere e, bizibide zentro bezala ere polikiroldegian e, zerbitzu batzuk eskaintzen ditugu, dutxa, lagela, e, bizikleta konpontzeko leku bat, e, bizikleta garbitzeko bertu leku bat, etorrela. Eta gero ere gainera horrez gain ere nahi gen pixko terria ere ba, proiektu honetan sartu eta sortu du ere bizibide sare bat, e, non lezakako esalezimendu desberdina sartu diren, eta eta deskontu bono batzuk ere sortu ditugu, pixko ere, ba, kanpotikan etortzen den hori ez, azken finean mm. bai etortzea bizibideko bilbira probatzera azken ikan dela garrantzitsuna, minon baita ere gero ere ba, herria ezagutzea eta eta gero ere ba, pues, eta eta mengo jende ere pixko sustatzea. Nabaritu duzue orain arte ba, honek eh, jende gehiago erakarri dula herrian edo? Bai, ikusten da, unagia da, lesak katazonaldea betitikan mm, e, izan duela ba, afizio hori bizikleta, bizikletaren gan. Mm bai ikusten dela, gero eta gehiago ba, kaletik aderen zara, edo menetik azaude horrela, da ikusten dire ba, jendea bizikletaz, e, ikusten dire igual adibidez ba, jendea zerbait ere hartzen osaturen batean eta kanpoan bizikletak, eta gainera ere ba, ere pues, moldatu eta gero, e, asko ez irigarriagoa eta horrek ere ba, laguntzen du honitz e, bizikleta garraio osasuntxu eta, eta berde hori eta baina baritzen dela gero ere ba astetan nabaitzen ere kriston pila, mi bueno, hori ere hauniz da e, eh, aste buruko lasterketari begira, jende hauniz etortzen ari da entrenatera, hori ongi etortzen dugu, zaldi berean ba, bizitatera etortzen dire ere, eta gainera ezagutzen dute herria, eta baita ere hilbidea, mendiak eta horrela ederki. Bueno, ba, hori da, ipatu behar dugu, asteburu honetan jokatuko dela lehen proba hau, e hiru proba izanen dira guztira eta, bueno, ba, lehena lesakan izanen da asteburu honetan ezakit. Egitara hau beresirik dagoen, aipatu duzu ez, e, eh, lehen biziko egunean ba, e, kanporaketak edo sailkapen probak izanen direla eta e, igandean ba finala gisako bat edo azken proba edo nola da ez zehazki, ez, egitaragoa. Bai, bueno, eh, zelkaten zaioa, bueno, ez da inor kanpoan geratzen, eh? Bakarik ah, handa uh igandeko ordena zehazteko, ah, e, ez da ordena izan den txirrundulariak, eta hori laruntin goizin zehar, egun gara banatzen plaza, lesagako plaza zeharran, e, eh, txipak, dorsalak eta gero partaltza diren poltsa, eta gero ja lauak eta laur denetan arratsaldean ja txirindulari guztiak eh, elkartuko dire hemen plazan, eta igoko dire, eh, bueno, leku batera, eta gero hortikan egingo dute selkapen saio berezi bat horri zehar. Horaterako dire denbora batzuk, eta de gero denbora horien arabera e, zehaztuko da urrengo eguneko igandeko e, ateratze hor dela. Zazkenean igandean e, gubizeko zortzita aterako da lehenbizko, txirrindularia, eta gero ja e, bat joan dira atetzen, dira dena batera, horretarako balio duz elkapen zailua. Eta gero azkenean e, igandeko abukatzean, egonen zen, ba, egonen da eta bat, eta zazketa batzuk ere, babesle esker, eta irabazle batzuk egonen dire bai kategoriaka, mire bai ere ez alkapen orokorrean. E, irabazle horiek aterako dire, e, larunteko denbora, eta gero igandeko lau geitxiera kronometratuetan, e, alik eta denbora gutxina markatzen, markatzen duera hori zanen da e, irabazlea. Eta salibanak eta ez hoiekin horiekin batera, E, egin da hemen ere plaza ba, lunxerriko imodukoat, bizko dere da ba, erguperatzeko, eta bazketak eta sariak banatzen diren bitartean ba hor ere egoteko eta eta fiskot ba herri modua ere herri ere fiskot egiteko eta gero ere eskainiko dugu e, dutxak eta eta aldagelak eta bizikleta garbitzeko garbitzeko mangera batzuk ere e, txirindularientzat mhm, Ederki. Eta, bueno, izen ematea dagoeneko irekia dago eta oraindik ere ez, e, izena eman dezakete ez, parte hartzaileek. Bai hori da, ja bai txugu ja irekiak inskriptzioak dela bi aste irekin ditu gutxi gora bera eta hortzegu nago arte, e, bihar justo arratxaratxan, e, arratxeko hama biten itxiko dire e, bihar, moen ikan egiten da eta biharkoa ere mhm. eta badire bi modu izena emateko lehen da e, bizibiden duro lasterketan hau da desakakoan bakarrikan izena ematea eta orduan izan ematen normal eta jazta, mm eta gero bigarren aukera da e, eh, sustraintzen paka artea. Paka horretaz hartzen dire irula azterketan eta bizkote merkeago ateratzen da. Eta hori ere itxiko da bihar justo garratxean. Mm Berki, bueno, jende ugari, espero duzu, e, uste dut azken asteetan gainera ikusi izan dugunez, edo, bueno, sare sozialetan eta zabaldu denez, ba, e, bueno, txirrendulari ezagunak eta etorri direz, e, probatzera, e, entrenamendu horiek egitera eta lasterketa edo e, zona ez e, ezagutzera, eta ezakit espero duzuen, ba, jendea hurbiltzea eta honek arrakasta edukitzea? Bai, gara izaten da dixente, gainera hori e, atribilera bideo batzuk ere YouTubeen eta, eta Instagramen eta horrela ba, jendeak, bueno, ba, persona jarraitzaile asko dituztenak, mhm. eta horrek ere ba, noski laguntzen laguntzen duela. E, eraten da ere horrelako probetan azkenin azkeneko astea omen dela pixkote gakoa jakiteko azkeneko egunak, azkeneko bi egunak jakiteko zenbat jende etorriko den. Horrein goz baditugu, laro gehiengura inguru apuntatuk, mi egun, espero dugu eh egun mino gehiago etortzea, e, nahiko seguru gaude horretaz eta eta hori gainera eguraldia ere ona ematen ari du eta erraten da bai on hitzek e, dula ere, ez? E, ikustera seguraldi du eta eta ikusten dugu ba bai laruntan eta bai gandian bueno, segurako eguraldi eingo dula, sekulako eguzkia eta eh pues jendeare segurazki animatuko da gehiago eta ba, guk ere lesakago amederen ba, animatzen dugu jendea etortzera, bai ikusten, bine baitare ere pospalt ere nahi duenak. Hori xerra barri zuen, e, dirudienez ba, eguraldia lagun izanen duzue baita ere, eta seguro, ba, asteburu ederra izanen duzuela e, asteburu hau e, lesakan proba berri honekin. Ba, mila esker honekin agurtuko zaitugu, hasier, mila esker hau dena kontatzeagatik, eta bueno, animo eta zorte hon, asteburu urako. Aitzongi, Paula, mil eskertzuei, asko. Ez badakizu antxete irratiarekin nola harremanetan sartu? WhatsApp-ez egin dezakezu. 00 zazpi, berrogeita masei, hogeita bi, larogeita mabost eta hogeita malau. Idatzi edo bidali audio bat eta galdu lotxa. Zure hitza garrantzitsua delako. Kantu bat eskatzeko edo beste entzuleak informatzeko antxeta irratia. Entzun, esan, adierazi. Ba, hausia izan da guztian gaurkoz, burutik talaren bertze kantu batekin utziko zaituzte etorain, eta bihar izan naiz bueltan berriz ere zuekin, eguerdiko orduietatik aintzinera, beti bezala, bidasoa ibaia zeharkatuz saioarekin, baita kiroletik saioarekin ere bitartean, ba, ongi izan eta bihar arte.